Du levet ben di me deret me Ya, me vim che je let irou na van nos. Vehet che du na bantiker friko. Nan, or tum chom de ebe yang dor babetch. An dun newe, vo dipite Ya, me ou me ne lam che gobir modrel. Ne le che dunet un tam kursor, tro erreur. Klaske du, me ne lan che touan ni trabe